Çfarë ka fituar? Ka fituar çmimin e parë. Wow, në bravo. Në konkursin Rrath, në konkursin për videoreportazhe të organizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për mm -hmm. Shqipërinë, Soros, për këtë vit, që ishte edicioni i tretë, Lori me filmin e tij Mungesë. Që ne e kemi parë, dhe është shumë po, bukur. Ka fituar. Çmimin e parë. Çmimin e parë. Bravo po, Lori. Urime. Po, po, po. Mes filma shumë të mirë, me thënë të drejtën, unë uh, isha dje tek ceremonia bashkë me Lorin. Edhe shumë njerëz, thjesht shumë miq shokë. Mm -hmm. Po ishte ceremonia dje e shpalljes së fituesve. Ëm um, ku ku u panë pesë filma apo jo Lori? Pesë filma? Po, po pesë filma. Ishin uh, ishin uh, çmimi uh, uh, i fondacionit Dritan Hoxha. Ishte çmimi inkurajues apo mm -hmm. domethënë diçka e, e këtij lloj pastaj tresh dysh njëshi. Kështu që bëheshin 5. Çmimi dy çmime. Po, dy çmime me emra të tillë dhe pastaj 3 2 1 ku njëshi ishte Lori ynë. Bravo, me, bravo. Me mungesë. Të gjithë filmat ishin shumë të mirë, ishin shumë të mirë, por uh, por uh, Më doli nga mendja Korçarka i themi ne E, mirë, mirë Që kur ka filluar quhet kështu Jo, bëj shaka, bëj shaka se, uh, ato, e, e keni parë se sa shumë zgara që Zgara korçare mm. Në çdo cep E bukura është që asnjë lidhje s'kanë me Korçën Për më tepër. Ato janë mm. shumica janë kështu qofte të kombinatit kombinatit të mishit, si i thonë. Mm -hmm. Edhe por ne paskemi qenë një popull qoftengrënës i pamasë, nuk e di. Ha qofte pi birra. Ha qofte pi birra. Birra qofte, birra qofte. Pak salcë kosi, mm. ndonjë patate të skuqur. Po ankohen aktorët e teatrit kombëtar, e ke parë? Mm. mm. Ankohen prej shumë kohësh faktikisht, me të drejtë. Hanë qofte thonë ata gjatë provave. Edhe sepse vjen era era qofte thonë brenda në teatr, mm. dëgjohen zhurma gjatë gjithë ditës. Po kur ka muzikë live është akoma më e sikletshme. Po, atje. Edhe, nice, okay. Po kështu, um, sot në program të dashur kemi uh, kemi edhe një të ftuar. Ori Nebiaj do të jetë këtu uh, mm -hmm. Me ne Kemi një gjë që kam parë Ta dini jo që kam parë më dje Po dje e ke parë shumë besoj Jo, veç këtyre Veç nuk këtyre, okej okay. S'po e quaj fare atë pjesën e Lorit E përjashtojmë atë aktivitetin mm -hmm. Atë aktivitetin nuk po e quaj Jo, jo, gjë që kam parë i bëj kështu shumë Me këto që okay. spontane. Unë s'mund ta filloj më herët këtë lojë. Po vërtet? Po. Do ta dish se më bëre kureshtare. Ja, mirë, pas pak. Po kjo është puna ime, e do të bëj kureshtare. Mm, Pastaj qëllimi. Krap, mbyllet çarku. Po mendoja një ditë. Thashë të blej një çark arinjsh ose dhelprash. Mm. Dhe ta mbaj këtu Ta hap, aty ta ta vë poshtë vendit ku ku rri Olta. E jo as është. Kjo si kur, si lojë. E di. Kavo, të thërras gjatë emisionit që të mbyllet çarku, kapim. Po. po ta dëgjosh atë, ngresh mikrofonin ul, do ta dëgjojmë në atë moment, kështu ta kemi pastaj. Faleminderit. E. Po të vija unë në vendin tënd pastaj. Hmm. Ta mendoj. Ç'do vije ti në vendin. Po ta mendoj. Keko për ta mendoj. Po ta mendoj. Pse pse s'e mendon? Tritol vërdall ka. Di sa tritol ka vërdall apo jo? Do vije ti mua tritolin. Ah, se ti në radio tashi kërcënon mua se do m'vësh tritolin. Tritolin po. Që është krim, edhe edhe vet edhe deri këtu është krim, që të kërcënosh dikë që t'i vësh tritolin. Se un jam i zgjuar, e ah, kam kam pyetur avokatën para se të. Do më denoncosh. Ku kam thënë, A a është krim kam thënë që të vësh çark dhelprash? Jo, më ka thënë mua. Nuk është krim. Vetëm po, tritol. Po tritol tha, është krim. Po tha është krim. Kështu që na mbahet tash. Ti do shkosh në polici do shkosh. Po po s'u hodhe ti nga rajoni numër 3. Sa dispozitiv. Shikoj unë timin. Ingrid Michaelson do të vijë tani me Time Machine në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Feel dangerous, so far in love but I wanna burn with you tonight. Your heart with me. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion e Klubit të Mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është tani 7:19 minuta, mirë se keni ardhur në program. Miq të dashur është klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s me Blendin, Jerin, Adin, Oltën edhe Lorin çdo mëngjes nga 7:00 në 10. Ky është momenti kur Jeri na jep edhe shprehjen frymëzuese që ka zgjedhur për sot, e do ta dëgjojmë më pas nga vajza tjetër e programit tonë. Olta që do të na informojë mbi motin. motin. Jepi Jeri. Atëherë unë sot kam zgjedhur një shprehje nga i madhi Mark Twain dhe është kjo. Raca njerëzore ka vetëm një armë efikase, të qeshurën. Asgjë nuk mund t'i bëjë ballë të qeshurës njerëzore. Mhm. Mm është shumë e bukur. Shumë e bukur është. Me të vërtetë, ndonjëherë gjërat duhen marrë uh, me të qeshur, edhe protesta duhet bërë me të tallur e me të përqeshur. Shëndet, fjalë vërtet. Faleminderit, faleminderit. Është Faleminderit Lori që ma pasove. Yay. Po pra. E keni ndarë tani. Po, po. Olta gjatë orës së parë, Lori gjatë orës së dytë edhe Adi herë pas here gjatë orës së tretë. Je je. 8 gradë është në këto momente, 21 do jetë maksimalja për sot dhe parashikohet vetëm kohë e mirë me diell. Mm, oh, Faleminderit Olta. Olta t'është shkurtuar puna kështu. Oh. Deri në datën 18 nëntor. U shtua edhe një pra. Po patjetër, çdo ditë nga një ditë. Mhm. Do shtohet. Ok, faleminderit. Ju lutem. Është Olta miq të dashur që sapo dëgjuat. Më ngacmove pak me atë të qeshurën e Mark Twainit. Mhm. Mm Kisha para një dy ditësh uh, rastisa në një citat nga ëm um, Zoti uh, Pulitzer. Mm. Zoti uh, Joseph Pulitzer. Pulitzer po. I cili thoshte diçka në lidhje me këtë, ë uh, me detyrën për të për të qeshur, për të mm. përqeshur, për të akuzuar ë uh, flasim si angazhim social Po. ndaj uh, ndaj njerëzve në pushtet etj etj etj. Sepse ka një konceptim të gjërave, për shembull, në demokracitë, ku i bie që gazetaria, mm -hmm. profesioni i gazetarisë të jetë në opozitë të natyrshme me pushtetin. Që njerëzit ndonjëherë nuk e kuptojnë, sidomos në Shqipëri, ku çdo gjë është kaq konjunkturale. Mm -hmm. Në qoftë se të kanë futur gruan në punë, ti hesht. Uh, apo në qoftë se ke burrin, po, që mm -hmm kërkon apo synon diçka ti hesht, ti e qep, e mbyll gojën apo ku di unë tani, i vë një gur sipër veshët dhe sytë po. për një gjë që nuk pëlqen. Shiko se ç'thotë uh, Joseph Pulitzer, gazetar i njohur amerikan, kjo është shkruar pothuajse 100 vjet më parë. Mm. Thotë ai, ka vetëm një mënyrë për ta ngritur në këmbë një demokraci në lidhje me sjelljen e individëve, shoqërisë, bashkive, të shtetit, të kombit, dhe kjo mënyrë është përmes informimit të publikut Mbi sa po ngjet. Krimet, shmangjet, manipulimet, vjedhjet dhe veset tingëllon si në Shqipëri? Ëh, mm -hmm. mm -hmm. vetëm uh, jetojnë vetëm nëse mbeten sekret. Por po t'i nxjerrësh në dritë këto gjëra, po t'i përshkruash, t'i sulmosh, t'i tallësh në media, herët apo vonë opinioni publik do t'i flakë tutje. Hmm. Por vetëm duhet që t'i nxjerrësh në dritë këto gjëra, t'i përshkruash, t'i sulmosh, t'i tallësh e t'i përqeshësh në media, në mënyrë që opinioni publik t'i flakë tutje. Kështu që mirë e ka. Shumë bukur. Faleminderit Jeri, faleminderit Olta, faleminderit juve dëgjues të dashur. Muzikë tani nga Beni. Oh, në këtë kohë është Beni Hene, që s'e lexoj dot emrin unë, dhe Kelly Clarkson. Second Hand Heart. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ora është 7:26 në këto momente. Unë jam uh, këtu bashkë me shokët e mi dhe kam në mendje një anagram. Një anagram. E kemi mm -hmm. gati, mund ta hedhim. E kemi gati po. Dakord. Ja, unë jam gati për anagramën e ditës së sotme. Turlis Xha Turlis Xha Olta e cila do të jetë dhurata? Një orë nga premium watches Faleminderit Jo ashtu bari Po pra, po pse po me bar? Po me bar, kot. Ashtu. Kështu si ditë e bukur që është sot, thashë të mm -hmm. pikturoj. Po bëj siç pikturon çuni im. me me bar, kështu. Mhm. Mm Mund të bëj një një lule? Një flutur, pse jo? Mm -hmm. Vizatoj pak. Ça të bëj një gjë tjetër? Bëj diell? Po, një diell? Mirë do ishte Bëjmë dhe një diell mm -hmm. Ta bëjmë portokalli Se dielli kshu është portokalli, babi Më thot mua ai uh, Ja dhe dielli portokalli Për ah, juve Sa bukur tani Bëjmë edhe ngatërrove fare. Edhe një zog, lutem, edhe një zog. Po, po, po, ja, ja, ja, një sekondë do vizatoj një zog, se do Olta t'i vizatoj zogun. Po. Çfarë lloj apo s'ka rëndësi. Një zog s'ka gjë. Jo, jo, zog shumë. Shpend, shpend. Mhm. Një zog që fluturon njëri. është të rivendosni këto gërma në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim. Ju ju them që është një fjalë. Mm. E gjuhës tonë. Po, nuk është një fjalë. Ja, po, jo me prejardhje. E kuptoj. Të huaj, kjo është mm -hmm. shqipe shqipe. Dhe uh, është në fjalor sigurisht. Është një fjalë popullore. T U R L I S XH A. Turlis Xha. Vetëm që unë e kam ngatërruar. Metalike, me rip lëkure, sportive, klasike, gome, këto të fundit, të këtë ndani, çdo gjë që pëlqen. Tipet. Po, mm -hmm. tek rruga, Abdyl Frashëri, miq të dashur, vetëm ca metra më tutje librit universitar në drejtim të sheshit Wilson, në atë anë të rrugës, ku është libri, gjeni edhe premium watches. E nëse keni ndërmend që të bleni një orë për vete apo për dhurat, shkoni shikoni një herë atje. Se i kanë shumë të bukura. Tur Lis Xha. Për ju, sot, për atë që do ta zgjidhë anagramën, mm -hmm. një nga këto orat e bukura tek premium watches është dhuratë. është nga ne për ju. Oke? Okay? Tam. Po. Ju lë të mendoni. Më ngatërrove fare. Tur Lis Xha. Jera. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti Para se të shkojmë tek muzika Ndërkohë, 7-31 Wow, ikën koha, fluturon, fluturon Tum, tum, tum Atëherë, uh, pyetja për ju është kjo Ka prej disa ditësh tani, në fakt u bë kohë e gjatë që kur nisi kjo si skandal, që flitet për uh, abuzimin me barnat. Mm, tam. Po. Me barnat. Sot uh, është raportuar sipas ekspertëve që janë marrë me studimin e këtij abuzimi, dhe zbulimin e skemës, mm. kanë folur dy prej të arrestuarve. Pyetja është në shumën, shuma në euro. E abuzimit. Sa është? Vetëm me dy barna. Jeri. Po, e dëgjova këtë. Vetëm me dy mm. barna, shuma e abuzimit sipas ekspertëve arrin këtu në, është një shumë marramendëse, marramendëse. 0-6-9-27-12-2 është më shumë se ç'ne kemi parë Apo mendoj mm. se do të shohim ndonjëherë kështu po, Ashtu nuk i shohim Apo po. se ç'do bëjmë ne ndonjëherë Jeri Nuk do, nuk mendoj që Do bë... kush e di ndoshta. Mos thuaj asnjëherë kurrë. Mund të bëjmë një lutje, bashkohemi kështu. Se ja, na shikon zoti edhe. Na hedh ndonjë. Kush e di? Ndonjë çantë të madhe. Aha. Ndonjë çantë të madhe që ka brenda kaq, sa pra, sa euro duam ne? Nga lart mos prit. Sa euro po, duam? Po. Shiko ç'mund të bësh aty poshtë. Po po, mos prit lart, ashtu rri ti. Pse mana në shkretëtirë që ushqeheshin ata e brend, Nga vinte, apo? Po, po. Ëh. Ashtu është. Ikën ato kohëra. Po kjo flet se e një kjo, kë bën edhe kështu. Po deri tani s'ka rënë gjë. Besimi, besimi në në këtë planet ka mijëra mijëra vjet që i drejton. Ja. Oh, Perëndia madhe. Olly Murs, Kiss Me. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Ora është në 7:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mhm, mm çfarë do na tregosh Iri? Ke ndonjë histori nga këto? Po kam një artist Hmm. Çfarë kam mësuar? Kam një artist nga Tajvani, e ka emrin Lin Shi Pao, i cili ka shpenzuar Blendi 4 muaj nga jeta e tij duke bërë përveç se ka shijuar edhe vendet ku ka ku ka qenë nëpër botë, por përveç se ka parë vende të ndryshme, ka arritur të blejë edhe telefona celular të ndryshëm, të markave të ndryshme, po. uh, për një projekt të pazakontë që kishte ai. Mm. Ky që ndërtonte këto dhe ka shpenzuar rreth 30000 dollar duke udhëtuar nëpër botë, më fal, për 4 muaj tashmë për 4 vjet. Një sekondë tash. Ky për 4 vjet. Po, ka udhëtuar nëpër botë, ka harxhuar 30000 dollar për të blerë uh, edhe telefonat, mm -hmm. përveç se për të shijuar uh, vendin ku shkonte, edhe për telefonat, telefonat të ndryshëm. Ka bërë? Ka bërë uh, një makinë. Një makinë. Dhe e ka bërë në mënyrë të jashtëzakonshme. Faktikisht është një makinë e vjetër që ai e kishte prej shumë kohësh, por që nuk funksiononte siç duhet dhe atë makinë që ai ka pasur i ka dhënë një pamje krejtësisht të re, duke uh, i ngjitur ose nuk e mhm. di se si është procedura e saktë, por duke vendosur të gjithë telefonat në pamjen e jashtme të makinës. Te gomat, në pjesën e parakolpit, në gjithë makinën është e veshur me telefona të markave të ndryshme dhe këtë e ka bërë për një qëllim uh, për t'i dhënë një mesazh njerëzve të tjerë që duhet t'i riciklojnë gjërat dhe aq më tepër telefonat e vjetër të mos i hedhin, por për t'i ricikluar ato. Po ka jashtë kështu organizata dhe organizime që i mbledhin telefonat mm. celular. Mm. Kuti kuti se nuk duhen hedhur bashkë, se kanë atë pjesën e baterisë brenda që bateria nuk duhet flakur në plehra. Është e rrezikshme, po. Si një lëvozhgë veze për shembull se ka ato acidin e baterisë mm. e gjërat e tjera. Po bravo i qoftë. Çfarë durimi që kanë? I jashtëzakonshëm. 20 25000 telefona të ndryshëm ka arritur që mbledh. Të përdorur shpresoj se. Po po, të përdorur, jo të rinj, kuptohet. Mm. Nga ata telefona që uh, nuk i përdornin të tjerët, se mund po. të kishin një defekt apo diçka. Mirë, apo mund të ishin model shumë i vjetër dhe i kanë zëvendësuar me të rinj, ai i ka marrë. Ku i gjente? Kjo është pyetja. Nuk e di, ndoshta ekzistojnë tregje që mund të shiten mm. gjëra të tilla, nuk e kam idenë, por që ai ka arritur të blejë 25000 telefona të ndryshëm. Tani kalamajt vijnë shikojnë këtë makinën edhe ndërsa shikojnë makinën, arrijnë që dallojnë edhe modelet e ndryshme. Mm -hmm. Thonë, "Oh, shiko ky Philips i vjetër." Hmm? Shumë e bukur. Shumë interesante. Mirë, faleminderit deri. Të lutem. Është 7:38 uh, minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, pyetja për ju është uh, deri në ç'pikë arriti uh, në shuma, flasim, cila ishte shuma e abuzimit me barnat që është njoftuar në media, nuk e di nëse Olta mund të na japë një përgjigje të saktë në këto momente? Më kanë thënë 2.2 milion euro. Bravo të qoftë, bravo të qoftë, saktë. Wow. 2.2 milion wow, euro. Vërtet. Po. Po, bravo. E ka gjetur Ariola e para, fiton dy bileta për në Cineplex. Në gjitha në gjitha gazetat në të gjitha gazetat e keni sot këtë çështjen thotë raporti i ekspertëve, skema e mashtrimit 2.2 milion euro nga rimbursimi i recetave fiktive. Që tregon edhe një gjë, e keni parasysh? Këto janë barnat, janë ilaçet. Mm. Edhe është mundësia për uh, për të abuzuar, edhe ti shkon ia fut një 2.2 milion euro. Mm. Ke grykësi Se ajse e kupton, e futin 300 euro këtu, një 300 euro atje. E ku di unë tani? E, e po, fryve pak e. Shiko, ashtu fillon kam përshtypjen, no? Me gjëra të vogla dhe pastaj bëhet. Pastaj. E, e di çfarë më kujtove? Një jo. shprehje të Remarkut, hmm. paraja mm. është si uji i kripur, sa më shumë të pish, aq më shumë etje ke. Po, e vërtetë. Po gjykata ka lënë në qeli pronarin e depos uh, farmaceutike, ë uh, të fondit të sigurimeve. Po godisni bizneset, ka thënë ai që ka 40% të tregut farmaceutik në vend. Prokuroria thotë ekspertimi tregon se Omega Pharma dhe disa farmaci kanë përfituar 2.2 milion euro përmes një skeme mashtruese. Mm. Ky është vendi ku jetojmë. uh, Shqipëri quhet në Ballkan. E pastaj ke në të njëjtën kohë njerëz që ankohen se s'ka ilaçe nëpër spitale, njerëz që janë shumë të drejta që nuk arrijnë dot t'i blejnë. Ke pasur raste që nuk shikoj një ditë më vjen për të qarë, me thënë të drejtën se nuk është se po qajmë më aq shpesh. Po javën e kaluar kam përshtypjen ishte qellova një ditë dhe po shikoja Fiksin Edhe ishin tek onkologjiku, ishte Juli Ristani te onkologjiku. Mm. Oh. Oh. Të vënë duart në kokë. Kam qenë fatkeqësisht, më bie rasti ndonjëherë shkoj atje. Ëm. Ehm, uh, por që duke e ditur se çfarë çfarë është e si si është, shikoj ato gratë që vinin vërdall nga Elbasani, e me taksi e me ashtu për të marrë për të marrë ato kimiot e ato barnat e çfarë ka nevojë, e të ktheshin prapë mbrapsht. Po vijnë për çfarë? Do vetëm të jetojnë. Duan të jetojnë. Ë uh, s'munden. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Maroon 5 është një botë e ftohtë, e ftohtë. Edhe pse moti është i bukur. Sugar tani. Isha duke ecur rrugës, mm. edhe ndodhte një nga këto skenat tipike. Keni parasysh këtë? Padurim dhe pritje, siç quhet në mendjen time, të paktën. Fenomeni i jashtëzakonshëm shqiptar tipik i kalimit pa radhë. Në flas për njerëzit që janë mm. në makina. Mm. E po më thoshin për shembull, po ti je në mëngjes, si tani, tek rruga e Dibrës, po. drejtuar, po themi, drejt qendrës së qytetit, mm. në rrugën e Dibrës, lëshohen, sepse bëhet një radhë, bëhet një radhë me makina. Mm. Dhe ndahet kështu. Hajvanët janë janë ata ose të dobëtit, po mm. po i quaj hajvanët, janë ata që respektojnë rregullat, që mbajnë radhën, edhe rreshtohen. në korsinë e përcaktuar, zakonisht është korsia djathtas, mm -hmm. njëri pas tjetrit. Ashtu siç po, duhet. Edhe ndonjëherë mund të zgja, mund të jenë edhe 20 makina. Andaj që duket një një radhë e gjatë. Mm -hmm. Pastaj përveç hajvanëve janë janë të mençurit. Këta kalojnë në korsinë e kundërt. Mhm. Mm dhe dhe nisen dhe i kalojnë të 20 këta dhe pap dalin të parët. Atje. Gjithë hajvanët i shikojnë. Po s'kan çfarë të bëjnë se janë hajvanë. Kurse të mençurit sigurisht kalojnë më shpejt, mm. kalojnë më para. Pastaj ka edhe një kategori tjetër që quhen super hajvanë. Super hajvanët kalojnë dy korsi në të në të majtë. Oh. Domethënë janë ata që kalojnë edhe hajvanët i lënë pas. Po. Dhe dhe i shikojnë kështu, uh, pas ka edhe super hajvan. Po hajvani s'ka çfarë të bëjë. Po. Dhe kalojnë andej. Pastaj janë ata që vijnë përballë. që janë në rrugë të vet, ata që po largohen nga qendra e Tiranës. Mm -hmm. Këtu tani kokolepset. Çështja, sepse ata janë përballë, super hajvanët dhe hajvanët u kanë zënë rrugën. Mm -hmm. Janë, më fal, të mençurit dhe super të mençurit, doja të thosha. Hajvanët janë ata që respektojnë rregullat. U ngatërrova. Po. U ngatërrova se S'ka problem. Po. Të mençurit janë ata që respektojnë, ata janë rregull, janë korsinë e vet, ata do arrijnë në punë një ditë. ë uh, Por uh, hajvanët e super të mençurit e super të mençurit u kanë zënë rrugën atyre që vijnë përballë. Mm. Pastaj të mençurit kërcënojnë hajvanët që t'u hapin vend se duhet që të zhbllokohemi tani. Kështu që ata duhet të futen prapë në korsinë uh, djathtas atje ku u takon. Kështu që u hakërrehen atyre hapë, hapë Hape të kaloj. Hape të kaloj. Dhe bëjnë me dhunë këto, kuptohet. Me dhunë. Me bërtitur, me dhunë, jo me grushta. Po, sigurisht. Në një farë mënyre. Po. Mundet, mundet. Në qoftë se mm. del ndonjë hajvan me pak zemër që thotë s'dua. Për shembull, del i mençuri dhe e rreh. Mm. Edhe... Po, ka një gjë, edhe këtë duhet ta themi. Policia, këtë lloj fenomeni nuk e... Nuk e ndëshkon, unë nuk kam parë. Mm. Që të ndëshkohesh kur ti kalon pa radhë. Je për shembull në semafor dhe ke atë korsinë majtas sepse do të bësh një kthesë majtas. Tam. Dhe ti ke pritur, unë si makina para. Vjen njëri në korsinë e mesit. Mm -hmm. Po mhm. themi dhe tak del i pari që futet i futet ai i pari majtas para të gjithëve dhe i lë të gjithë ata që kanë pritur deri aty. Të presin semaforin e radhës. Po le të presin semaforin tjetër ata. Le të kalojnë 2-3, unë do kaloj, do kaloj pa radhë. Po polici nuk e ndëshkon këto. Mm. Po pse? Nuk kam parë ndonjë që ta ndalojë thotë atë prit zotëri se u fute u fute pa radhë. Ja. Mm. Po se nuk nuk e di. Nuk di ta them sepse që është përmirësuar shumë situata në trafik, këtë duhet ta themi. Ë uh, në ndëshkimet janë bërë më të ashpra, janë bërë më korrekte, e gjitha këto gjëra. Janë bërë më strikt. Edhe kjo është e mhm. ndjeshme mm -hmm. dhe e pamohueshme. Po që ky fenomeni i i kalimit pa radhë është një lloj agresiviteti. Po është një lloj po, sikur të parakalova djathtas. I bie që të të futur në të djathta, po. po. Gjë që nuk lejohet. Po Gjë që nuk lejohet. Kur dhe krahun e kundërt, plus që të duket vetja tamam hajvan po. kur ti shikon që ai kalon. Ti po respekton radhën? Po. Është për të shkulur flokët, thënë. Ai kalon jo korsi biçikletash që nuk i respekton këto gjëra të tjera, po Po shi bllokon edhe ata që vijnë përpara. Po. Ata që vijnë përpara, për shkak kanë drejtën e tyre të kalojnë. Tash ti u ke zënë edhe korsitë atyre. ke kaluar në anën tjetër të vijave dhe dhe vetëm shkakton vonesa për për gjithë sepse kur kur mblidhet ai lëmshi edhe në fund fare e kishin bërë një herë një studim me të gjithë me të gjithë akrobacitë rreziqet që mund të bësh se normalisht kur parakalon me shpejtësi te rruga Durrësit për shembull mund të shtypësh ndonjë fëmijë ndonjë plak ndonjë kështu se aq është mundësia dhe shpejtësia gjithmonë e bën situatën më të rrezikshme e gjitha që fiton maksimumi Maksimumi mund të jetë i maksimumeve 2 minuta. Po. A do arrije 8:30? Arrite në 8:28. Sa po. Uhu! Pastaj rri në makinë, kërkon për ndonjë gjë që të ka humbur dhe ja ku vajti 8:31. Ë, në fund fare, nuk është se realisht ja vlen që të rrezikosh shtypësh ndonjë njeri. Po shiko, nëse nuk do ndodhte ky fenomen, të gjithë do shkonin në orarin e duhur atë për atje ku janë nisur. Po. Se faktikisht ndodhin këto gjëra që të dyja palët pastaj vonohen. E di që të ketë ndodhur një e tillë, tek rruga që vjen nga Diga e Liqenit për te Petro Nini për te Sheshi Wilson. Tam. E futën sa, ishte një Range Rover i bardhë, një. Po ato e kanë me tamam. Range Rover i bardhë, mbas Range Roverit bardhë një Mercedes që kalojnë kalojnë në korsinë majtas kundravajtje mm. për të kaluar se ishte bërë radhë e gjatë. Pastaj vinin nga te Koloseu këta që që kishin rrugën për të ardhur për te diga, mm. përballë. Pastaj ishin ata që futeshin nga një kthesë, edhe u bë një kokolepsje. Mm. E madhe, e trafikut atje. që s'kishte më njeri që t'i t'i t'i orientonte se kush do të lëvizë, edhe kjo është nga padurimi, një padurim për të shkuar askërkund, për të shkuar në kafe. Një padurim që dua të arrij atje t'i them atij. Bëj kafe, bëj macchiato me qumësht të ftohtë, të lutem. Kysh, kysh, punë të mdhaja këtu. Oraret, e kupton ti? Po. Edhe oraret që nuk respektohen kurrë. Pastaj fillon kori i borive. Kaos, kaos. Ai kaos niset kot e kush prej një të mençuri, prej një të zgjuari mm. apo dy që nuk durojnë dot radhën, nuk presin dot ata, nuk i mban lëkura. Është makiatoja me qumësht të ftohtë që më thret. Te Blloku edhe Çfarë kishe ti? Po. Çfarë the ti? Na ruajt zot. Po ky ky nuk ndëshkohet si si veprim. Me sa kam parë unë nuk nuk kam parë asnjë që dikush ndalohet për për këtë kalimin pa radhë. Ta heq mendjen. Ta heq mendjen kur ti pret edhe edhe ajo që të bën që të ndihesh si hajvan është është e dhimbshme. Kthehemi pas pak Treni i mëngjesit. Miq të dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Scissor Sisters do të vijnë tani në Club FM në 104. Turlis Xha është anagrama, mbas pak do të kemi dhe fituesin. Kthehemi mbas pak. Club FM. Jennifer Kai, miq të dashur me Do You Love Me, ora është tani 8 e 7 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Mirë se vini në ekranin e Club TV-së, ju përshëndesim Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Oltën Mirëmëngjes të gjithëve Adin edhe Lorin Mirëmëngjes Më falni, uh, çuna po doja që t'i përmendja gocat para Siç është uh, siç është e udhës, është është kështu? Po. Është ndoshta. Faleminderit. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Ej, ja, Olta dua që të japësh fituesit që kemi deri tani për pyetjet e për anagramën që sot miq të dashur ishte Turlis Xha dhe është Lustraxhiu. Lustraxhi pa u mm, në fund. Lustraxhi. Po. Lustraxhi. 575 i mbaron numri Erit dhe fiton një orë nga primi Moçes. Bravo Eri. Bravo Eri. Bravo Eri. Lustraxhi. Mhm. Mm Llustraxhi. Ca ca e thonë unë vetë. Me Ll. Me Ll. Mm, po. Llustra. Por fjalori i gjuhës shqipe e ka me L. Po. Korrekt fjala është Lustraxhi. Mm -hmm. Ai që bën lustra. T'i fus një lustër Këtij zyrtarit Ta lustroj pak Ta lustroj pak Mirë do isha E tillë është uh, situata mm. Ok, mirë, iku kjo Kështu që bravo Eri Ke fituar anagramën Kishim një pyetje tjetër Nga aktualiteti, jo? Jo S'kishim asnjë gjë? Oh, atëherë jo. Më lejoni që të bëj një pyetje Unë kam uh, Kam këtu edhe Edhe një dhuratë nga Biocenter Albania Për atë që do të vi toksike, edhe mm. më duket edhe pasta e dhëmbëve ka ka elementë toksikë, prandaj po. nuk mund ta kapërdish. Unë kam po ta provosh, më ka ndodhur mua. Po ndonjëherë qëllon gabimisht. Të dalin të dalin sytë vendit kështu nga nga kjo. Me uh, çfarë përmbajtje është kjo? Kjo është gargarë pra natyral, ë uh, menteje 500 ml mm. dhe ka origjinë natyrale, është e pasur me ksil ksilitol dhe ndihmon në mbrojtjen kundra pllakave të dhëmbëve. Janë ato veshjet mm. që ka dhëmbi. Po prit tani, se kjo është një gjë. Kjo është tjetra, kjo është kjo është pjesa e mërzitshme. Ë uh, pjesa tjetër është ë uh, gjalpë hashashi. Wow. Gjalpi i farave të hashash. Po. Të se kisha dëgjuar ne. Gjalp ashashi, po. Gjalp ashashi sot në klubin e mëngjesit të dashur. Hape. Për të gjithë ju. Hape. Ky është nga nga Bio Center Albania. Ëm është gjalp i farave të ashashit, 100% i pastër, ka një shtresë vaji në krye që është vaji i farës së ashashit. Trazojeni mirë thotë para konsumimit. Nuk përmban vaj të rafinuar, yndyrna palme apo çdo gjë tjetër që është artificiale. Përbërësit janë fara ashashi, 83 për qind Mhm, super Vaj ashashi Kjo përdoret për gatim, Blendi? Mm? Për gatim? Kjo përdoret për uh, për gatim për ushqim, mm -hmm. po. Nuk përmban THC, pra elementin uh, elementin elementin uh, narkotik në ah. në ashash absolutisht fare, por është ushqim dhe hempi, bima, mm -hmm. është njëra nga bimët më ë uh, si thua, ca e kanë quajtur pema magjike, është një nga nga bimët më të mrekullueshme. që ekziston në planet. E vetmja bimë për shembull që kur ti e mbjell në vend se ta varfërojë tokën, si pambuku për shembull që Tam. e varfëron tmerrësisht tokën, kjo e pasuron. Ka madje eh, praktika bujqësore që mbasi e kanë mbjellë tokën një vit a dy vjet për me një bimë të caktuar, mbjellin e mbjellin me hashash Uh, me hemp, jo ashashin. Jo, pra, jo ashashin. Jo ashashin siç e keqkuptojmë. Dhe dhe shërben për për ta pasuruar, për ta rigjeneruar, për ta bërë dheun më më të pasur me me ushqim mm, për bimët. Këtë nuk e dija për shkak. Po, është shumë e mirë. Në luftën e parë dhe të dytë bot, kam thënë në luftën e parë botërore, fermerët amerikanë ishin të detyruar të, pa, të mbillnin një, një arë me hemp, e cila i shkonte shtetit, që e përdorte hempin se ka fibra mm. për litar, për për copa për domethënë ka përdorime të të shumëfishta mm -hmm. si uh, si bimë. Dhe kjo pra është gjalpi i ashashit, por ai që do të do të fitojë këtë dhe gargarin natyral duhet të përgjigjet. Përgjigjet kësaj pyetje. Mm -hmm. Ja ku e kam. Pyetja është kjo. Sepse dje ka pasur Champions mm -hmm. Champions League Pyetja është kush shënoi golin e fitores për Romën? Roma në një ndeshje dramatike dje me Bayern Leverkusen. Duhet të fitonte patjetër Roma mm -hmm. në fushën e saj. Ndeshja ka dalë për Romën në fund pas një barazimi 2-2 që zgjati. Ëh, mm -hmm. uh, deri pothuajse nga fundi i ndeshjes. Ëh, Pyetja është cili ishte lojtari që shënoi golin e fitores për Romën mbrëm dhe kush do të vijë i pari ka përfituar dhuratën nga Bio Center Albania. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Në rrugën Sami Frashëri, pranë sheshit Wilson ndodhet dyqani, por juve mund ta merrni këtu. Dhe tani zëri i përgjumur me Adin. Kujdes. Është qyteti në të cilin në çdo rrugicë ë kishte kishte lule, kishte njerëz që këndonin me kitarë, kishte sonete, kishte kishte sinqeritet, kishte dashuri të madhe. Wow. Na le pa fjalë Ali. Mm. Po kjo duket sikur tund një perde kur flet. Di ça di unë një kështu. Më vjen i njohur, por nuk. Edhe mua më. Nuk e vesh dot. Kurse unë e kam gjet. A mund ta dëgjoj edhe një herë të lutem? Shiko, Jeri, se të nxora jashtë. Vëre dhe. Po dyshoja. Qyteti në të cilin në çdo rrugicë, ë kishte, kishte lule, kishte njerëz që këndonin me kitarë, kishte sonete, kishte, kishte sinqeritet, kishte dashuri të madhe. Dakor. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Mirë, teksa vjen tani me Hey Boy, miq të dashur, kujdes flitet për qytetin me dashuri të madhe. në Club FM në 104. Oj, çna kishte marrë malli. Më. Këna më smak tashi është Hey Boy.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 është interesante, sidomos për ata njerëz që kanë qen, është informacion uh, i vlefshëm. Sepse sipas uh, The Wall Street Journal, po, dhe një raporti që është publikuar edhe në CBS News, uh, Madje edhe në Nature World News, ëh, mm -hmm. një zëvendësues për sheqerin, po. i cili ndodhet në shumë produkte që njerëzit i përdorin, mm, quhet xylitol. Xylitol? Po, xylitol mund të jetë duke e sëmurur qenin tuaj. Oh. Po. Oh. ë uh, madje ndoshta edhe duke e vrarë. Sipas uh, ekspertëve, mm. ksilitoli, i cili përdoret edhe në pastën e dhëmbëve, përdoret në këto vitaminat gomoze, ato që janë si goma mm. për për fëmijët, uh, për njeriun është krejtësisht i padëmshëm. Është thjesht është po. thjesht një ëmbëlsues për këto produkte, Dhe për qenin është shumë shumë shumë toksik. Është rreth 100 herë më toksik se sa çokollata e qumështit. Oh. Dihet kjo dhe thua që mos i jep qenit çokollatë se i bën dëm. Kjo është 100 herë më toksike për qenin se sa çokollata. Ksilitoli. Dhe ndodhet praktikisht kudo. Ndodhet tek çamçakizat. Mm -hmm. Ndodhet uh, në këto produkte që ju thashë dhe nëse qëllon që qeni ta kapërdijë në një mënyrë apo në një tjetër, a ta lëpijë. Mhm. Mm ka shumë shanse që qeni të ngordhë. Wow. Po, sepse ë uh, çfarë ndodh është uh, që i rritet insulina në mënyrë të frikshme mm -hmm. në gjak dhe tensioni i shkon shumë shumë shumë i lartë. Dhe qeni sëmuret wow. dhe ngordh. Thonë uh, që kanë patur uh, shumë raste të kësaj uh, si problem. Uh, për shembull, në 2009-ën kishin vetëm 300. Deri tani në 2015-ën kanë 2800 raste. Wow. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga, nga 300, 2000... nga 300 në 2800. Wow, shumë. Raste të qenve që sëmuren nga ksilitoli. Ky përbërës në dukje krejt i padëmshëm dhe në fakt krejt i padëmshëm për, për njeriu Është toksik, helmues për qenin. Kështu që kujdes me këto. Po. Mm. Se mundet ndonjëri për shembull për gallatë ndonjë ditë t'i fusin ndonjë çamçakiz në gojë. Po. po. Hajde i fusim një Orbit a, ku di unë ta, diçka qenit që ta për qejf. Por uh, mund të jetë mund të jetë një shaka, po njerëzit e bëjnë se nuk është kështu. Mund ta bëjnë nga padituria e jetës. Ti s'e mendon, e ke parasysh? Ti s'e mendon ashtu. Por mund të apo t'i lajë dhëmbët, hajde t'i lajë lali dhëmbët. Shumë. Se ku dihet. Me një me një pastë dhëmbësh që përmban ksilitol edhe aq duhet. Është uh, shumë i rrezikshëm, kështu që mos thoni s'e dinim po. Mhm. Kujdes qentë. Se i duam shumë, qentë janë uh, miqtë më të mirë, miqtë më të mirë të njeriut. Mhm, mhm, Tani Mm. Nëse doni, Olta. Urdhro. Se se m'je bërë shumë serioze sot meqë ra fjala. Po. Është bërë e heshtur. I ka rënë një pa e di se jam e rezervuar. U mërzit me mua, kështu edhe. Jo, jo, s'ka. Nëse kështu e ka ajo, duhet të do ta do t'i jap unë një kafe, një drekë a diçka kështu. Po tani. Ti e di formulën ç'ke që i thua me zë. Bëj surprizë. Ti tash dëgjo, ti e di që do hash sushi. Nga unë. Një ditë. Po. Ë, uh, sot mi sot, sot mi mbas mbas emisionit, do të thotë, sot mi. Kështu që ti gëzohu tani për sushin për më vonë. Nuk më punon stomaku po, direkt mbas. Kur e do sushin? Çfarë ore? Po, nga mbasditja më shijon më shumë. Ty shijon një sushi mbasdite? Po. Një mbasdite kemi vetëm sushi. Sushi. Sushi. Hajde tash. Mm. Pajtohemi? Do jo, pajtohemi bash. A rrim edhe një çik se jam rehat. Mirë, okay, dakor. Mirë, rri ashtu si Si Olt. Ehm, um, faleminderit. Tani, Olt. Po. Je gati? Po. Fillon muzika. Dëgjoni këtë muzikë, se kjo ju jep të kuptoni diçka. Se çfarë do të luajmë ne tani në klubin e mëngjesit. Kë kam parë unë? Kë ka parë Blendi? Ah, kë kam parë unë? E kam parë dje. E kam parë rastësisht. Nuk më pa. Ah, nuk të pa. Jo, nuk më pa. Po mos e di. Kam shifte. Nuk e di, nuk e di. Shpresoj asgjë. Okej. Okay. Jam i sigurt që asgjë, po nëse është se nuk dua të jap më shumë informacion. Pyetja miq të dashur është kë kam parë unë dje rastësisht në rrugë një personazh të njohur. Miqtë e mi tani do të bëjnë pyetje. Është mashkull? Është mashkull. Faleminderit. Mm. Është politikan? Bravo. Është politikan. Juve jeni të mirëpritur në 069 20 70 222 të shkruani emrin e personazhit që kam parë unë, bazuar në pyetjet dhe përgjigjet, jepi Olta. Ëm um, politikan i shkurtër. Nuk do thoja i shkurtër, ëm, um, por dhe shumë i gjatë. Jo. Eh, jo i shkurtër. Mesatar. Mesatar. Lori, opozitar. Politik. Oh. Opozitar. Bravo Lori. Wow, wow, wow Lori. Wow. Është brun me flokë të shkurtra? Si gjithë shqiptarët. Mund të ishte edhe Mund të ishte, kafe, por për shembull. Mund të thuash brun, esmer. E tashi mos më ngatërro se s'di unë tashi këto nuancat. Okej, okej, s'ka problem. Kështu pra normal, flok gështenjë, ku ti mund tash? Tani unë po vras okay. mendin kush është ky politikan që ti mund ta kesh parë në këmbë apo mund ta kesh parë edhe në lokal. Po, cila është pyetja? Pyetje? Bëj një pyetje. He, pasi. Ka qenë në këmb? Jo, s'ka, ishte ulur. Okej, nuk ndihmon. Okej, okay, Olta. Nga veriu, verior apo jugor si origjinë? Ja, do bëj për një sakt. Nga veriu, kështu që unë e quaj të saktë, por uh, ju lutem tani, respektoni rregullat e lojës. Është i shëndoshë? Jo, nuk jo. do thoja i shëndoshë. Nuk është uh, atlet, por jo i shëndoshë. Okej. Adi. Kam dhe kohë pa parë lajmet. që është diku tek 50 vjeçët, që është brun me trup mesatar, mm -hmm. i cili nuk mban syze dhe është nga veriu. Ja, po, ata shi. Është Pri pri pri radhën Adi. E ka Adi. Ia kaloj radhën Oltës. Okej. Okay. Olta. Ë, uh, emri dhe mbiemri fillon me të njëjtën gërmë. Uh. Uh. Na lodha. Ah, ju lodha. Ju më lodhën me thënë drejtën. Ju s'keni pyetje. Ja, këta janë shumë të thjeshta. Kjo është e bukur. Okej, okay, nesër do shohim ne. Ta gjej Blendi. Ka qenë emisioni më i dobët që unë kam bërë në 6 vjet. Ama kështu thua gjithmonë ti se do të bëni gjë. Ky është emisioni më i dobët se kurrë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Fire meet gasoline dhe nëse doni më shumë radio të mërzitshme kthehuni prapë. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur që të gjithë ne ju mirëpresim. Ju urojmë një ditë sa më të bukur. Ambient të ngrohtë dhe miqësor është Jeri uh, këtu. Mirëmëngjes të gjithëve. Balluket e reja Jeri. Meqë vjen më pëlqejnë. Faleminderit. Ë uh, ku i pret? Pres vetë. Jo, ja fut një herë ti, unë e ke bërë. Jo, këtë herë jo. Na ka ardhur një Jeri gjysmën e kokës të rruar. E frymzuar nga Sia besoj. Jo, jo, faktikisht ishin djegur, Dhe prandaj vendosa t'i pres. Je shumë praktike kështu. Nuk frikëzohem nga nga Sia. E vërtetë. Po. Plus që i ka bërë gjithë modelet e flokëve para 20 vjetësh, me të drejtën. Atë që e ka e ka. Faleminderit um, Blendi. Jo, të lutem, Jeri. Ëm um, tani unë dua që të hap një quiz me seri. Ndonjëherë më duket vetja shumë i varfër. Me të drejtën. Pse? Po se jam i varfër. Prandaj, por uh, por uh, dua që quizin sot me seri ta kemi Oh baby sa i pasur je. Oh, kjo është bo, bo, bo. me dhimbje koke domethënë. Kjo është kjo është tematika për sot, janë personazhe, njerëz shumë të pasur. Ëh, uh, kështu që le ta luajmë, le të ndërrojmë miq të dashur në Oh baby sa i pasur je. Au, më lë. S'po punon te musi, s'po punon te musi, mausi për një moment. Atëherë. Mhm. Miq. Në vitin 2009, pam, ky burrë mhm. nga shteti i Washingtonit, mm. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dha apo dhuroi 3.8 miliard dollarë për një bamirësi e cila po punon për vaksinat kundra malaries, mhm. tuberkulozit dhe sidës. Okej. Okay. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Jap në një të vogël. Domethënë 3.8 miliard. në masë këto gërmat, këto shifrat. Në vitin 2009. No, ky burrë nga shteti i Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është personazh shumë i njohur. Mhm. Mm dha 3.8 miliard. Edhe thua që S'ka zot, Olta. Për ja, pra. bamirësit që po punojnë për zbulimin e vaksinave për malarien, tuberkulozin mm -hmm. dhe sidën. 3.8 miliard dollarë. Unë okay. thashë që ka zot, po nuk i jep atij që rri kot. Ah, tani e bëre shumë bukur. Ah, e kupton? Edhe me rimë. E rregulloi tani. Edhe me rimë. Ka zot, ka zot, po s'i jep atij që rri kot. Ka zot, ka zot, s'i jep atij që rri kot Bravo Pa, po, ti, e kishe me mua që thashë jam shumë i varfër Ti do të thua që unë kam një problem me zotin Edhe unë ashtu si ti jam Mos e kam kështu Edhe unë ashtu si ti jam, po nuk rri edhe kot, a kupton E kështu Mirë, um, kjo është, kjo është pyetja për tani Goca, mbas pak do të kemi edhe sharadion tuaj. Ne kemi gati fjalën. Okej, okay, kemi ah, gati. Si gjithmonë. Shumë shpejt është. Ta luajmë vetëm. Ëh? Doni? Ta luajmë. Okej, hajde se s'po jua prish. Faleminderit. Jepini pra, le të bëjmë sharadion vajzat, insistojnë unë s'isha bërë gati fare, por që nuk është se më duhet po shumë. Po s'ka gjë, fjalën e kemi ne. Ju po, thjesht pyetje do. Po, po, dakord. Dakord. Mirë. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Fjala juaj goca hahet. Jo, jo. Fjala juaj është një send. Jo. Është një njeri. Jo, por t'ju jap ndihmën e parë. Një profesion. E ka njeriu. E ka njeriu. Jo të gjithë. Jo të gjithë njerëzit e kanë. Ëh. Mhm. Uh, është se nuk e dëgjova mirë. Atëherë është nuk është cilësi e karakterit të njeriut? Po le të themi pjesë e karakterit. Pjesë e karakterit pozitive? Po. Jo. Madje unë e urrej këtë gjë. Fillon me A. Nuk e kam qejf fare. Jo, çfarë është ajo? Mendova agresiviteti. Jo. Mm. Ti s'e ke qejf fare këtë, kështu jo, që i bie, dëgjoj. Nuk i dua ato njerëzish. Se çfar çfar mm. çfar logjike do të përdor unë? Hmm. Jepi. Përderisa Olta s'e ka qejf, i bie që të jetë diçka që shfaqet në marrëdhëniet e përditshme. Por është kjo, e themi kështu pra, një tangërllëk? Por uh, vetëm se jo tangërllëk. Nuk ka jo një tangërllëk, por uh, ti je i i tillë. I, i, i jo ti personalisht, po, po, po, po marr si shprehje. E kam për ty unë. ti je i ulët. Ëh, jo i ulët, por mund ta quash edhe të tillë. Fillon me P. Jo, çfarë është P-ja? Jo me P. Jo, jo, jo, nuk po, është kjo. Ne i poshtër i ulët e përdorim shpesh herë, por kjo është jo. Jo. I shpifur. Por mund të jetë i tillë. Mund të jetë i tillë. Po ai që ka këto, i ka edhe këto tjerat. I in in me në. Jo. Jo, jo me të, me të. Jo, jo. Madje Madje Blendi ne mm. sot e kemi përmendur mm -hmm. në emision. Në mëngjes. Në mëngjes. E kemi përmendur po. disi në mëngjes. Mm -hmm. Nga 7:20, 7:30. Po. Nga 7:30 po flisnim 7:30 pas anagramës. Unë nuk dua të them se për çfarë po flisim, se do bëhet shumë e thjeshtë pastaj. Mm. Por është për diçka që e kemi dëgjuar këto ditë shumë shpesh në në lajme. E dyzet e katër dhe një minutë dhe kalojmë në reklama. Po e gjeni, e gjeni, s'e gjeni. Është me b. Ju them për çfarë lajmi po flisnim, për gjithë këto gjërat e ilaçeve. Për ilaçet, pra, për ilaçet. Po, po si mund të jetë një njeri kur fillon dhe zhvat tërë se bëhet shumë e thjeshtë pas po e thashë. Ta thashë edhe germën. Me b tha Olta fillon. Me b. I b. Club FM në 100.4 Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes të gjithëve Hello Jerry Hello How are you? Fine, thank you I'm good as well, thank you for not asking Kështu, kështu ah, kështu, kështu E, uh, di shumë, uh, fjala e gocave ishte babëzi I ah. babëzitur mm -hmm. uh, Më në fund e gjetëm Hello, e jemi, Ndërkohë Daniel jemi luajmë kështu komplet. Olta është 100.6-a. Unë jam 100.2-shi për vete, po. Ë mirë, shumë mirë. Mm. 100.4 ka nga një. Nga agregati ynë, po. Ndërkohë Flamur Nokën ke parë dje në rrugë, Danieli. Kam parë Flamur Nokën, uh, nuk e kam parë në rrugë, e kam po, parë. Po, ku e di unë ku e ke parë? Kafe, më nice, ai s'm pa, po kalova atje. Danieli fiton dy bileta për në Kinemanë 5 7D tek Tirana Ring Center. Nuk e di pse. Po u ndjeva i përmbushur thashë. Okej, okay, pashë dhe Nokën. Është uh, Ka që jeta ime. Tani, tani thashë jeta ime mori kuptim. Kjo paskësh qenë, domethënë, ëm ehm, um, vetëm që Jo, jo, në fakt u gëzova shumë. U gëzova me vërtetë shumë. E di pse? Pse? Se do të bëja një do të bëja lojën këtu në mëngjes. A më doli njëri sot thashë unë që mund ta mund ta përmend, po, e kapa një peshk. Peshku Noka. Ëm, uh, po, ish ministër, ish ministër. Meqë në këtë vend s'ka mbet njeri pa u bërë ministër, kështu që nuk është se do të ndihem. Ti, unë. Pa unë dhe ti po. Edhe ne ndoshta një ditë. Nuk i dihet asnjëherë. Po. Ministrat e Gallatës. O sa mirë. Ministri i Kotit, ministri i Kotit, ministri i Kotit Blendi Salaj, më, e ke vërtetë? Unë s'dua që t'jem uh, ministër, e di ça dua unë, një vetëm një gjë kërkoj mm. Që kur ndërtohet flamur, uh, flani, flamur i ri Kur ndërtohet stadium i ri, do, po. do bëhet stadium i ri që thonë, mm. uh, do aty, ba po, po, T'ia vënë, ta quajnë uh, stadiumi kombëtar Blendi Salaj Okej. Okay. Mirë, ne kemi menduar fjalën. Mm -hmm. Goca doni ta gjeni? Patjetër. Atëherë le të bëjmë kthimin e Sharadios miq të dashur tani në klubin e mëngjesit. Gocat do të zbulojnë se çfarë fjale fshehim unë dhe Adi. Është send? Jo. Uh, jo. Është një gjë që hahet. Jo. Është diçka që e ka njeriu. Në fakt, Olta, mm. Po. në fakt. Në fakt. Po kjo është edhe mos u kapni këtu se do humbisni lojën. Po mos ta bëni. Po s'e thua pra. Okej, dakord. Është po, diçka që e ka njeriu? Po, po. Më ndihmon, po sa. Po, ashtu si e bëre ti, dukej sikur s'do ta ndihmonte. Kështu që ka një gjë që hahet që mban këtë emër. Po kjo është një vetë një është vetëm një truk marketingu. Domethënë kanë vënë këtë emër për marketing edhe për uh, jo se jo se është jo se është uh, po themi ai produkt. Jo se është ai produkt e. Se ky ky në fakt ka vendosur emrin. Ka emrin. Si ta quajmë për shembull një një çokollatë? Po. Një çokollatë që quhet uh, Milky Way, ë, rruga e qumështit. Mm -hmm. Nëse ne po flisim për rrugën e qumështit. Okej. Okay. Galaktikën. Në logjikë është edhe kjo. Po, në këtë logjikë është edhe kjo. Po rruga e qumështit sigurisht që nuk hahet. Po, normal. Hmm. Është diçka e mirë? Jo. Është e jo. keqe. Është e keqe. Që ne e shohim një gjë e keqe që mund ta shohim, një ngjarje e keqe. Po e ndihmoj, një ngjarje. Një ngjarje. Një ngjarje. Një ndodhi. Ndodh shpesh, ndodh shpesh. Po ndodh relativisht shpesh, por po të ndodhte shpesh nuk do ishte më e tillë. Mm. Se do quhej normë pastaj. Aha. Kjo është ndryshe nga normalja, prandaj mban këtë emër. Po. S'është normale, është një Është grada më e lartë e të keqes? Po. Pak më shumë. Po. Është një gjë e keqe. Një ndodhi e keqe. Sensacionale. Oh. Ka goca. I ndodh çdokujt thonë? Um, jo, nuk i ndodh çdokujt. Duhet të uh, duhet të përmbushë ca kushte ose do ta kërkosh vetë. Shofer, jo, jo, jo, s'ka lidhje, s'ka jo. lidhje. Shofer. Jo. Jo. Goca një ngjarje e jashtëzakonshme. Jo. Është një lloj krimi? Jo. Jo. Mos ishte në fundjavë një ngjarje e tillë? Pastaj nëse ajo është e tillë është një një tjetër gjë më tutje. Por ndodh një ngjarje e tillë dhe them, "A më si ose kur nuk të pëlqen një shfaqje, a, më si ishte shfaqja ti thua ishte E rë? Jo. Jo. Jo. Ëm, mos është edhe emri i një akullore. Kur shfaqja ishte shumë e dobët, bravo, një emër akullore. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjesi të gjithëve Jeri ka prerë balluket dhe është bërë si Sia thotë Adi, apo jo Adi, që tha Adi Shtu më gjallë me të Po, ba, të ashi Si ai nga surrati është sikur e kanë rraf me tigan, me thënë drejtën. Jo vetëm për pjesën e flokëve. Jo, jo, unë e kisha për pjesën e fundit të tiganit, nga mbrapa. Por uh, kemi gjithashtu Oltën shumë e preokupuar me telefonin e saj celular i markës Samsung. Miq të dashur, Samsungu një firmë koreane. Super firmë. po, Korea ndodhet në Azi. Po. Aja është ëm ehm, um, gërma e parë e alfabetit, meqë ra fjala, alfabetin ne e kemi me gërma latine, latinët Ishin një popull i lashtë uh, Po. Me bazë në Romë. Roma fitoi dje me Bayern Leverkusenin me rezultatin 3-2 me një gol të shënuar nga Pjanic. Pjanic. Po, dhe fitues. Kush e ka gjetur? Është Suela. Suela. Bravo. Ka qenë një shoqja ime kur kam qenë në klasë. Gjithsesi, është një fjalë që fillon me gj, gjëja. Ë uh, mund të jetë një gjë, themi është një gjë e mirë ose mund të jetë një gjë e keqe. Një gjë e madhe po. ose një gjë e vogël. Ose një gjë e gjithë. E mira edhe e keqja u ndan në kopshtin e Edenit mbasi Eva u gënjye nga gjarpri. Gjarpri s'ka këmbë. Ah. Po. Ë, uh, nëse. S'ka këmbë. Unë duke filluar, duke filluar nga sot, ë uh, e në vazhdim, po. kam marr përsipër sikur s'kisha pun boll, mm. kam marr përsipër që të të bëj një gjë tjetër. Tu në klubin e mëngjesit që do më haj. Të paktën ja 20 apo 30 minuta kohë çdo ditë. Ç'ke bërë të Dhe kjo është do të quhet lidhja e gjatë. Lidhja e gjatë. Unë sapo e bëra. Po. Do të shkojmë tek një këngë. Por për të shkuar tek ajo këngë, te titulli i këngës apo te emri i grupit, okay. do t'i biem nga Kina. Nga Kina. Do të bëjmë një lidhje të tillë, ë, si mm. si po, ë, derisa dalim atje në fund, pastaj dhe në atë moment i do plasësh këngën. Kjo është Kjo është ajo, do jetë lidhja e gjatë, do jetë e përditshme okay. në klubin e mëngjesit. Kështu që e marr përsipër do ta bëj vet. Ta bëj. Në Skandal skandal. Fjala e gocave ishte Skandale ka gjetur Babzi. Babzi. 122 i mbaron numri, fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Oh, shkëlqyer. Bravo. Tirana Ring, miq të dashur, Tirana Ring Center atje ka patinazh, ka dhe kinema, 3 5 dhe 7 dë, po, një eksperiencë shumë e veçantë. Të kam çuar edhe gocat atje? Mhm, mhm, mhm. Jeri. Pa. Më thuaj. Mm. Doja që si fillim të lexoj një poezi po. Mm. Pastaj kur të jem pushim. Mirë, dakor jam. Okej. Okay. Tri hije oxhaqesh ndër murin ndarës në kopsht, Buda, një moai, porse dhe Batmani mbi çati. Më ndërmendin kapërcyellin e çastit ndërsa rri. Kokëmënjanë,, paralel me ekranin, e nis e shkoq një poezi. Tre miq poqën një të katërt për bukuri. Nga veriu, sheh dritarja ime, nëpër odë të gjumit, dielli më bie. Ky short i hequr keq më ndjek pas, këmba këmbës, e majta, më ka treguar ime ëmë, më ka dalë e para prej barkut të saj në liri. Mesorja, mesorja, Më përshkon gjoksin Zemër me dy kanata kam Nis e leh një qen pa shkak kur bie këmbanë e parë. Një avion i shkruan me të bardhë një drejtëz. Zogu i zi ndalon përmbi mur, më sheh sikur të më njihte. E kërcen nëpër bredhin e shëmtuar të fqinjit. Kohët janë të liga o miq, veç e bukura na poqi ne një ditë. Ngrihu, hidhi një grusht ujë syve, zgjohu i pagjumë. Mbahu moj shtëpi shpesh, shpejt si zar rule. Ah, e masakrove. U përpoqa ieri, po prandaj thashë do ta jap ti po ti. Po ma jep pra? Oh, ja, ja. Oh, paska paska miq. Paska miq. Ehm, um, dëgjom, dëgjom, mm. dëgjom pak muzikë Survivor. Dakor. Burning Heart është kjo? Është shumë e bukur si këngë. Është shumë e vërtetë është e bukur. Plus një zemër që digjet. Ke pjekur ndonjëherë zemër derri? Jo. Ja. Ah, oh, ah. sa e mirë që është asun. Te mas pak kryenim qesit, ju përshëndesim ora është tani 9:13 minuta miq të dashur.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 Pa lindi këtë. Askush tjetër. Ne po, hej Lindi. Jemi po po një. Po. Sigurisht. Ë ishte ishte shumë e bukur për mua atëherë adoleshente në gjimnaz, ndërkohë që studioja edhe të merrja rrogën time të parë, mm -hmm. kisha mundësinë time ekonomike. Ku ishe në gjimnaz? Uh, kam qenë në një lice linguistik të përgjithshëm, ah, Inkus, uh, ka qenë një shkollë private shumë e mirë, po. Shkëlqyshëm. Dhe pastaj ti vazhdove studimet e larta për për juridik. Për juridik. Për juridik, për drejtësi, pranë gjithashtu një tjetër shkolle. Mm -hmm. uh, Mund ta thuash s'ka problem. Luarasi. Luarasi. Okay, e para që ishte hapur asokohe e profilizuar vetëm në drejtësi. Mm -hmm. Ëm uh, edhe vazhdove pas... dhe karrierën pasaj në mm. televizion jo, bëre gjëra. Televizioni ka qenë gjithmonë një mundësi e dytë. Mm -hmm. Duke qenë se lidhej uh, drejt për së drejti me një pasion edhe me një dëshirë që unë e shihja më shumë si hobi. Ishte edhe gjithmonë një punë e dytë që pse jo plotësonte më së miri. Një të ardhur tjetër, po. Edhe një të ardhur tjetër, po edhe si një vajzë e re pa angazhime familjare, Koha ishte më mirë të shpenzohej duke investuar tek vetja dhe tek e ardhmja jote se sa duke qëndruar mm -hmm. kot nëpër kafene. Po, absolutisht. Plus është një oportunitet që të gjithë e kërkojnë. Absolutisht. Uh, Unë kisha edhe një dozë fati që më shoqëroi se patjetër që duhet edhe pak ai sa Nuk kam një lopë fati, ti pas një a një dozë, e dëgjoj se një dozë fati. Një sasi të vogël fare. Një çik, një teke. Ehm, megjithatë, ori, uh, ti tani je shkëputur nga nga televizioni. Ne të kemi parë në televizion si zëdhënëse e Partisë Demokratike këtë po. Po. vitin e fundit. Po. Po. Pse hoqe dorë? Atëherë, unë hoqa dorë. Ashtu siç hoqi dorë çdo kandidat që nëse keni dëgjuar mm -hmm. ka marrë pjesë dhe ka shprehur dëshirën që të jetë në garë për të kryesuar forumin e Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë. Forumi rinor i Partisë. Forumi rinor po, po. Pra ti je në garë dhe dhe ishte ishte një kusht Ishin ose një parakusht. Ishin tre kushte. Mm -hmm që zoti Basha i dha secilit kandidat që shprehu vetë dëshirën me vullnetin e tij të ishte pjesë e garës. Ai tha, kam tre kushte për ju Kam po. vetëm tre kushte, tha Të hiqni dorë nga postet Të gjithë ata që do të kishin poste Në mënyrë që gara të ishte e barabartë mm -hmm. Dhe mos të kishte ndasi Të pranoni rezultatin deri në fund Dhe procesi të jetë i pastër dhe i lirë Pasi zgjedhjet do të bëhen një anëtar një votë Kjo e vështirëson pak garën. Ëh. Mm Ndryshe nga herët e tjera që kryesisht është bërë me delegatë, një anëtar një votë. Një anëtar një votë do të thotë se do të votojnë mijëra vetë. Mijëra vetë në të gjithë Shqipërinë do të jetë një tur debatesh që do të nisë sipas një kalendari që do të përcaktohet nga qendra dhe do të nisë më pas çdo ditë në 12 qarqe dhe 8 rrethet kryesore, duke kulmuar me Tiranën. Me shumë mundësi, nëntëdhjetë e nëntë për qind, besoj që kulmimi do të jetë me njëzet e pesë vjetorin e ditës së rinisë, që është data tetë Tetë dhjetor. dhjetor. edhe- Mhm. Ori më më, më qartëso diçka. ë, ë, ë, Një anëtar një votë votojnë ë, anëtarët e forumit rinor apo anëtarët e e partisë edhe po themi moshat e tjera. Jo, vetëm Vetëm të anëtarët rinjtë. e forumit rinor, të Mhm. gjithë ata që kanë qenë, ata që janë dhe ata që bëhen sot pjesë për herë të parë në forumin rinor të Partisë Demokratike, ë anëtarësohen të gjithë nga fillimi. Mm -hmm. Dhe të gjithë këta anëtarë nga mosha 15 deri në moshën 35 kanë mundësinë që me votën e tyre të zgjedhin vetë se cili do të jetë ai kryetar që do t'i përfaqësojë. Apo kryetare. Mhm. Apo kryetare. Mhm. Mhm. Ne shumë se të jemi korrekt. Tani, um, un uh, un t'uroj fitore. Faleminderit. Nëse unë do të isha një anëtar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, vota ime do të ishte për ty e deklaruar. po. Ëh, Më thuaj pse pse duhet të zgjidhesh ti? Në në opinionin tënd. Dhe pastaj dua të flas edhe pak edhe për për uh, për uh, çfarë ty të tërheq, çfarë ty të të të bën që ta marrësh ose në fund fare je do bësh ti je një person publik prej vitesh, por bëhesh akoma më në qendër të vëmendjes. Ka njerëz që s'e duan këtë, ka njerëz që e duan, ka njerëz që e e, e quajnë sakrificë për për diçka tjetër, ka njerëz që e quajnë Sikur kanë prekur qiellin me dorë, po dua të të gërmoj ty pak. Është e vërtetë Blendi, po ajo çfarë mua me të vërtetë më bën që gjatë gjithë kësaj kohe dhe që nga dita e parë që vendosa që të jem pjesë e garës, ë të ta dua akoma dhe më shumë çdo ditë që kalon është çdo takim dhe çdo kontakt që un kam me çdo të ri në gjithë Shqipërinë. Mhm. Mm Duke i takuar ata çdo ditë në sy, e kuptoj gjithmonë edhe më shumë Që ajo çfarë më bëri të hyj në këtë garë është e vërtetë dhe është është e vërtetë. Është një besim shumë i madh përveç se një privilegj. Patjetër që është një privilegj, por nuk është lavdi. Është një punë dhe përgjegjësi shumë e madhe. Të bësh të gjithë të rinjtë bashkë në të gjithë Shqipërinë, për të qenë një zë i vetëm, një trup i vetëm, me vlera evropiane, por dhe me gjithë ato vlera pune, familjare dhe uh, sistemi vlerash që duhet të ecë pastaj në çdo shkallë dhe në çdo hall të mirorganizimit të gjithë strukturave, është ajo që mua më bën ta dua fort. Dhe e di që të rinjtë sot, si një brez teknologjie, si një brez mundësish, si një brez uh, shumë largpamës, do të thoja unë për shumë arsye, mm -hmm. uh, duan dhe kanë nevojë që të kenë një njeri pranë tyre që t'i dëgjojë, t'i shohë në sy, mos t'i gënjejë, mos t'i premtojë asgjë çfarë nuk do. Ma, me këtë më kishe të lutem këtu po. Jo, absolutisht. Mm. Pa gënjeshtra me të gjitha ato vlera, me të gjithë atë sistem të duhur që e bën të jetë bashkë, e bën të jetë njësoj, e bën të jetë gjithëpërfshirëse me një demokraci të brendshme. që sistemi të funksionojë, që gjithsekush të marri hakun e vet, mm -hmm. dhe të jemi të gjithë bashkë, edhe në debat, edhe në kundërshti, edhe në diskutime, është okay. edhe në votim. Mm -hmm. Ti je ngjirur pak, duket. Jo, nuk jam ngjirur, po nuk po të them se nuk më është lodhur pak zëri dhe kordat vokale. Ta rejse kështë, pak, pak shumë, ai zëri. Megjithëse e kam patur këtë gjithë. Po, eh, ta kanë ata pas kanë thënë. Ti e di ke. E veçanta. Tani eh, më trego pak eh, se se kur në terma kohor kur do mbahen këto ky procesi, kur fillon dhe përfundon ë Antarësimet kanë filluar u bën tashmë 3 javë, po kalon një muaj plot bashkë me javën që do të hyjmë së shpejti dhe mm -hmm. do të përfundojë deri në datën 12. 12. Atëherë do të të gjitha anëtarësimet. 8 dhjetor, pastaj në ditën e rinisë. 8 dhjetor besoj unë sipas edhe të gjitha komunikimeve që ne kemi patur që uh, do të kemi kryetarin e ri të forumit rinor kryetaren kryetaren e re Të forumit rinor. Kryetaren e re të forumit rinor. Orin e po. Blendi sa le nuk e di. Unë e kam zgjedhur, unë kam unë kam. Nuk e di që do ta kisha votën tënde kaq bindshëm. Ah. Më gëzon. Unë do votoj disa herë. Unë do votoj herët dhe shpesh. Në fakt këtu mund vetëm një herë se votimi ah, është në bazë të numrit identik të kartës mm, identitetit. Mm, mm. Oh, sistemi nuk lë që të ketë duplikate. Shumë mirë. E tani po flas pak më seriozisht, se bëjmë shakara edhe pse po, e kam mëngjes, kështu. Absolutisht kështu që ti do fitosh, po uh, shpresoj uh, edhe bindem, por uh, por është e rëndësishme që që përtej këtyre uh, ndarjeve uh, u bë shumë kohë gjatë, ëh, uh, me LSI-ra, me PS-ra, mm, me me PD-ra e gjitha këto gjëra të tjera. Domethënë të rinjtë duhet të kenë së pari lidhje me njëri tjetrin mm -hmm. uh, përtej këtyre ngjyrimeve, ëh, uh, Edhe edhe le ta le ta bëjmë këtë vend. Domethënë le ta le ta bëjmë pak më të mirë. E di që nuk do shkop magjik nuk ka asnjëri, edhe ka punë plot e mentalitete që duhet ndryshojnë, varfëri që duhet luftuar se jemi vendi më i varfër në Europë ende dhe kjo nuk Absolut, edhe kur zgjidhesh ti prapë do të mbetemi, por është e rëndësishme që ta kapërcejmë këtë stadin e konfliktit të kotë e të merremi me ca punë më të mira. Dhe... Jam shumë dakord Blendi, jam shumë dakord me ty që duhet të të nisë sidomos brezi i ri, sidomos rinia që është janë ata të cilët realisht mund të ndryshojnë fatet e gjithë botës dhe realisht mund të ndryshojnë atë i cili ka qenë një perceptim i gabuar deri më tani. Sido që të jetë, një forum rinor është organizata kryesore partnere e partisë. Mm -hmm. Por nuk mund të jetë vetëm kaq, se për sa kohë ka të rinj do të thotë që është është një mekanizëm energjie i pafund që mund edhe ta ndryshojë partinë. Që do të ketë brenda po, po. siç bën dhe opozita jashtë. Ky duhet të jetë koncepti i i i fuqisë që ne kemi për atë zërin që nëse e bëjmë njësh në të gjithë Shqipërinë, kauza do të jetë e drejtë. Nëse nuk na pëlqen reforma në në arsim, nëse të rinjtë janë kundra, të gjithë bashkë duhet çohemi. Po, absolutisht. Është është një problem që na prek të gjithëve, mm -hmm. nuk mund të prekë vetëm të djathtët apo vetëm të majtët. Jam shumë dakord. Na prek të gjithëve. Mm -hmm. Kështu që të rinjtë duhet të t'i kalojnë ca hendeqe ashtu siç ti thua edhe të përqendrojnë të gjithë energjitë e tyre duke i kanalizuar aty ku duhet. Është mirë që të ketë një orientim të drejtë, është mirë që të ketë një sistem vlerash, është mirë që mos të kemi më forume që ndoshta identifikojnë vetëm aktivitete nga më të ndryshmet, por është mirë që forumet të jenë me të vërtetë një terren atraktiv, mundësish të barabarta dhe reale për të gjithë të rinjtë që kanë një ambicie politike dhe duan të investohen, të ecin përpara dhe pse jo të kenë mundësi më shumë edhe për një zanat apo po, profesion. Po, pse jo? Se shumë e shohin edhe si një mundësi për t'u punësuar, por kjo duhet ta kapërcejmë këtë. Ti e kupton që po merr përsipër një barrë të rëndë, forumi rinor i PD-së ka nevojë për ndryshim, rigjallërim, ka pasur fjetje e gjithë mm. një kohë. Është një energji e shumtë që për hir të së vërtetës ka qenë disi e tulatur dhe në gjumë. Kjo për shumë arsye. Por Ti kur është forca në pushtet për një kohë të gjatë dhe bie në apo. Është vërtet. Mm. Megjithatë, ë të rinjtë edhe nëse flen gjumë nuk e ha. Një lëvizje ti i zgjon dhe i bën të gjithë bashkë. Ne kemi mundësinë dhe jemi shumë në gjithë Shqipërinë. Jemi kaq shumë sa as unë vetë pa i takuar të gjithë nuk arrija ta ta kornizoja të tërën. Me të vërtetë që jemi shumë edhe të gjithë bashkë Me një fuqi, me një frymë dhe me një zë, jam e sigurt që do të mundemi që të bëjmë që forumi rinor i Partisë Demokratike sepse për të tjerat nuk flas dot. Mm -hmm. Do të jetë një vlerë e shtuar, do të jetë një vend ku të gjithë të rinjtë të vijnë, të aderojnë, të bëhen pjesë, të luftojnë për të ardhmen e tyre, të luftojnë për të drejtat e tyre dhe patjetër që të kenë dhe disa mundësi më shumë. Po. Edhe ndonjë party herë pas here. Party se s'bën. Ah, pra, edhe ne kemi bërë ah, party. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu me ne, të uroj sukses. Eh, Faleminderit. Me shumë sinqeritet. Orinela Biaj, uh, eh, Zonja e zotërinj, uh, çuna dhe goca, veçanërisht kryetarja e ardhshme e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Bravo të lumtë goja Adem Adem Lamberti I njohur në Amerikë si Adam Lambert Moj, di që atje Di që atje, eh, se po shikoja Roma Bayer Leverkusen dje Dhe është, eh, është një lojtar që luan për Bayer Leverkusen I cili shënoi golin e parë mm. Për atë skuadrë në fillim pjesës dytë Mehmedi Mehmedi Medi. është, eh, po, luan, luan për komtarën zvicerane është shqiptar Ah. Uh, nga trevat shqiptare që ndodhen në Maqedoni. Mhm. Mm dhe komentatori e quante shqiptaro maqedonas. Shqiptaro maqedonasi, dhe thosha me vete, Ça dreqin do me thënë shqiptaro maqedonas, ola? Po, po. Shqiptaro maqedonas, s'e kisha dëgjuar një të tillë term, shqiptaro maqedonasi. E çuditshme. Njoh shqiptarë të Maqedonisë, po, Italo-amerikan. Ah, okay. Po, po ata janë Po pra, është tjetër gjë. Po, është tjetër gjë ajo, se këta nuk përzihen me maqedon. Këta janë trevat e veta, në qytete shqiptare që sot qëllon që janë në Maqedoni, po mm. nuk i bën nuk i bën shqiptaro-maqedonë, ata nuk identifikohen kurrë si shqiptaro-maqedonas, po si shqiptarë. Prandaj po them, po nëse po mm. se mua bëhet kështu po abstragojmë. Në, ha, apo fjalë e madhe. Abstragoj. Është një fjalë. Ah. E kam kap veten. Po. Ej, a, ka thënë njëri se harruam fare këtë na hutoi uh, Ori ne Kishim bie. pyetjen uh, Pyetjen për uh, m- miliarderin, Miliarderin, i po. cili në 2009-ën dha për uh, bamirësi që po punojnë për shpikjen e vaksinës për uh, malarien, tuberkulozin dhe sidën, 3.8 miliard dollar dhe emri i tij është Bill Gates, Gates. miq të dashur, pronari i Microsoft Kush e ka gjetur? E ka gjetur Erisa dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ah, bravo. Mirë, ëm um, Le të bëjmë një tjetër pyetje. Kategoria sot në kuicin me seri është Baby sa i pasur je. Kujdes. Edhe ky person që do të kërkojmë tani është gjithashtu shumë i pasur, Baby sa i pasur je, sepse sipas revistës mm -hmm. në vitin 2009 ky burrë nga Nebraska mm. e Shteteve të Bashkuara të Amerikës humbi 25 miliard dollar për 12 muaj. Wow. Edhe sigurisht që as i filluan t'i mbaronin. Ai, oh, vërtet tha, ai 25 miliard. Oh. Ai, ai, ai. Sa, okej, sa? Vazhdoj. Nuk ka problem. Në 2009-ën, ky burrë nga Nebraska humbi 25 miliard dollar amerikan Bravo Adel, të lumtë. Adela miq të dashur, Adela Mihali, e konvertuar si Adele në Britaninë e Madhe, kjo këndoi mbas Adam Lambertit. Është një shqiptaro-britanike? Shqiptaro-britanike edhe kjo, po, si shqiptaro-maqedonas si Mehmedi. Ej, nëse, um, jeni me grupin e mëngjesit, ora është 9:42 minuta, unë quhem Blendi. Mirëmëngjes Blendi. Jo, dhe kaq, kaq këtu, këtu. Kaq, kaq për momentin. Ndërkohë që ky zotria është është aq i pasur në pyetjet që po bënim se koha është e shkurtër, prandaj do t'i ngjesh pak këto. Ë, uh, bëmë pyetje pak më parë, thashë ky burrë nga Nebraska në 2009 sipas revistës Forbes humbi 25 miliard dollar për 12 muaj edhe nuk ia ndjente fare, është Warren Buffett. Buffett. Bravo i qoftë. Mua 25 lekë të më humbin. I ka rikuperuar uh, zoti Buffett. Gjitha. Është e një nga këshilla që jepte mm. zoti Buffett për uh, të gjithë në lidhje me ekonominë personale apo shtëpiake. Dhe e ka gjetur Anisa e para fiton dy bileta si. për në Cineplex. Bravo Anisa. Thoshte uh, diversifiko të ardhurat. Mm. Do thotë, jo me një punë. Të kesh të paktën, të paktën 2 3 Edhe se e ke kritikuar kryetarin apo po. Kështu, e takta ta kesh mirë me forcën tjetër. Po, mm. bën influencë aty, të heqin nga puna edhe ti ngelesh kështu, mm. duke duke ngrohur në diell. Ti duhet të mundohesh të kesh sa më shumë burime të ardhurash që në mos njëra tjetra le mailin do ta marr apo jo. Tam. Si ta marr do ta marr. Nëse këtu mezi gjendet një punë jo 2 3 4 5. Unë po them çfarë thotë Warren Buffett olla. Ai humbet 25 miliardë dollarë. Sa kohë ai ti mezi gjen një punë? Punë e madhe, ja s'gjete një punë ça humbe atë 300 mijë lekshin e rrogës së asaj pune. Ky humb 25 miliard dollarë dhe thotë, Edhe prapë. s- I Varet, got, I varet. got 99 problems. thotë. Aha. Po. Ej, dëgjo, ëm do të bëjmë një tjetër pyetje nga kategoria sot. Ëm, ne u ndjemë pak të varfër sot në klubin e mëngjesit. Dhe unë mendova, meqë u ndjemë pak të varfër, se kështu doli biseda e mua vetë. Ë thashë, po sikur të flasim për njerëz shumë të pasur që të ndihemi akoma më të varfër. Ta ta çojmë deri në fund këtë gjë. Kështu që më lejoni të bëj këtë pyetje, nuk ka mm. nevojë për Jingla uh, mingla. Jepi na fundos edhe më. Ke edhe çerek ore që të na fundosësh akoma. Mark Pinkus. Tash do ta kthejmë pak përmbys pyetjen. Mhm. Mark Pinkus është emri i këtij burri, i cili na dha një lojë Ky shpiku një lojë, mm -hmm. njëri. Një lojë me rritje perimesh. Po. Dhe investoi 40000 dollar, 40000 dollar amerikan po. në Facebook mm -hmm. për këtë lojën dhe fitoi 425 milion. Investoi 40 mijë. 40 mijë, mori. Dhe fitoi mbrapsht 425 milion dollarë. Bravo. Ai investimi i mirë. Do thoja unë si kthim, ha? Shumë i mirë, jo i mirë. Po. Mhm. Mark Pinkus. Mhm. Mm për cilën lojë bëhet fjalë? Për cilën lojë bëhet fjalë? Mark Pinkus shpiku këtë lojë, investoi 40 mijë dollarë në Facebook për këtë lojë dhe mori mbrapsht si fitim, si fitim I kam anashkaluar këto kështu pa Candy-n e kam lujt them të drejtën po u lodha dhe e lashë. Po normal, s'lu. Tani ka dalë një tjetër, two dots. Dy po. pika. Oh. oh. Se është një gjë që duhet të bashkosh dy pika. Në është një nga këto të tjera që të kalosh me mijëra orë. Ashtu ë. Në në telefon duke duke lidh pika me njëra tjetrën kështu. Ja kështu me ngjyra, ku do të po. dalin pika të ndryshme. Nuk e di se kam bërë ndonjë. E kam parë vetëm kështu si foto, edhe nuk e nuk e di si funksionon. Ne e çon si katë ke fundit. Nëse po, mos më bëni ftesë për atë lojë se nuk e luaj. Mm. Okej. Do të bëjmë një ftesë tjetër. Do të të ftojmë në dasëm. A të keqja. Edhe aty ose edhe lojë e frikshme është. Atëherë, pse nuk e prezanton ti këngën e radhës? Po ta lë ti, jepi. S'e shoh fare ku është. Prezantoj. Po, po, kemi publicitet tani, publicitet. Faleminderit. Faleminderit Olta. Edhe një herë. Elsa, po Orgesa sigurisht e ka më të mirë. Se Elsën e takoj më rrallë, po Orgesën e kemi këtu përditë dhe duhet të dalë nga ajo derë. Megjithatë, për klasifikimet e fundit, për, um, për uh, hite, informacion muzikor, e tjerë, e tjerë, e tjerë, plus që Orgesa, si për ty. E di si bëjmë punët ne avash avash. Si Shqipëri. Po pra. E kuptoj. Regjistrojmë sivjet i transmetojmë mot. Por edhe do jetë një program televizioni për për muzikën. Po, gjithmonë po, për po, muzikën. Po këtë herë vjen në një format tjetër sepse është muzikë shqiptare. Është muzikë shqiptare. Ndërkohë që këtu në radio jemi të fokusuar te muzika e huaj. Patjetër, po, po ndryshe s'i lejon ti këtu. A pra. Jemi janë të ndarë që po vjen në radio televizionin shqiptar. Po. Televizionin publik. Kështu që së shpejti në televizionin publik, Orgesa Zaimi, por më shpejt akoma Orgesa Zaimi në Radio Club FM. Vetëm pas vetëm pas 5 minutash po. për uh, Music Box. Gesa, thank you. Suksese. Faleminderit. Dëgjojmë mbas pak, do të uh, unë dëgjoj përditë. Kështu që uh, edhe sot s'ka pse të jetë ndryshe. Ikim? Ikim. Ikim, ikim. Do të vijë Jona me lajmet e orës 10 këtu në Radio Club FM, miq të dashur, mbas nesh Music Box. Ciao.